Бувають взаємини міцніші, ніж між мужем і жоною, і щиріші, правда, Надюшо? Тобі краще знати. В Андрієвій душі здіймалася буря, схожа на ту, яка кілька днів тому гасала містом. У пам'яті виринула захаращена книжками кімната, похила бабуся з молодими очима, паралізований конструктор Богданов, палаючий зір, гнучкі руки високий, наче виліплений з гіпсу лоб, і фотографія жінки у траурній стрічці. У тебе що, голубе, відняло мову? спитав по хвилі макуха. Андрій і не запримітив, що непристойно довго мовчить. Мабуть, так і не знайшовся що сказати, та виручив офіціант, який приніс замовлену Петром вечерю. Макуха, зрештою, пояснив собі дивну поведінку приятеля його родинними незгодами та чарівливістю своєї супутниці. Звичним рухом налив чарки. Вдавати гостинного виночерпця було улюбленою роллю Петра Пилиповича. І першим запропонував тост. Вип'ємо, друзі, за те священне почуття, про яке великий Мопасан сказав, що воно сильніше, ніж смерть. Макуха вихилив чарку до дна. Надія Суменівна випила до половини. Ващенко тільки пригубив. Петро Пилипович запротестував. Ти що проти мого тосту? Ні, я вип'ю пізніше. Андрієві хотілося випити. Останні дні в нього були невеселі, від'їзд Ніни, хвороба матері, яка все ще не здужує. А неждана зустріч з дружиною Богданова остаточно доконала його. Та саме тому, що йому кортіло пити, Андрій вирішив будь-що утриматись боявся втратити над собою контроль і наробити дурниць. Бачу, що ти в поганому гуморі, і не хочу ятрити твою рану, розважливо міркував макуха, нагортаючи на тарілку своєї дами салат столичний. Дама дякувала, нагороджуючи його ласкавою посмішкою. Зрештою, вів далі Петро, я передбачав, що тобі буде не з медом. Навіть якщо ти пригадуєш, попереджав тебе, пригадуєш? Пригадую, підтвердив Андрій, аби не мовчати. У нього, пояснив Макуха Надії Семенівні, звичайна найтривіальніша історія любов з першого погляду. Вона така гарна, справдешня Афродіта, та ще й нібито талановита актриса. Далі необачне одруження. Ця доля спіткала, здається, всіх тут присутніх, ну і фініталя комедія. Пробач, голубе, але факти вперта річ, правда, Надюшо? Злотокоса Ізольда невдоволено закопила губи. Я не виношу розмов на тривіальні теми. Цілком погоджуюсь. Макуха спритно долив чарки. Тож давай, голубе, відразу про справу. Але перед тим покрутимо вуста цілющою рідиною. Знову пилив тими самими дозами. Ти, бачу, серйозно в непетущі записався не вгавав Петро Пилипович. Ні, ні, я питиму, кажу про справу. Проте підігрітий цілющою рідиною макуха розбалакався. Ти поглянь на цей витвір мистецтва, який скромно називається Ніжинським огірком. Краса, смакота, фантасмагорія. Скільки життєдайних сил вклала в нього природа, скільки вміння й майстерності люди а результат хрум і нема. І він завзято з апетитом хрумкав маленьким, смачно засоленим огірком, що пахнув кропом та вишневим листям. Думки Андрія Степановича перекинулися на домашні клопоти. В ці дні мати не виходила в нього з голови. Кмітлива господиня, вона була не тільки королевою борщу, огірки її засолу легко могли б позмагатися за цими патентованими справді добре заквашеними. Та зараз Галині Федотівні не до кулінарних шедеврів. От зібрати б потрібну суму і придбати для неї путівку на курорт, скажімо, в Кисловодськ. Та біда в тому, що мати ні за що в світі не залишить на цілий місяць ні його, ні своїх онучок. Не зможе він її переконати, хоч і була б путівка. Ну і співбесідник у нас сьогодні, Надюшо схопив з Андрія Петро Макуха. Набрав рот води, насупився. Тобі що, голубе? Не подобається наше товариство? Це я вам не до вподоби? навпростець запитала Надія Суменівна. Чому ви так думаєте? вдав здивованого Андрій. По очах бачу. У вашому погляді стільки неприхованого презирства. Мабуть, у Петра Пилиповича погана репутація щодо його компаньйонок, так? Ні, ні, ви помиляєтесь виправдувався Ващенко, відчуваючи, що червоніє. Просто мені ваше обличчя видалося знайомим. І прикусив язика, зрозумівши, що викриває себе. Та киньте це слідство, перебив Петро Пилипович. Давайте нарешті поговоримо про справу. Він знову налив чарки. Але спершу випиймо за нашу найпередовішу в світі радянську науку. Знову випили. Євпій Макуха вже не зважав на Ващенкову стриманість. Хай собі як хоче. Він і в інституті цурався чарки та веселого товариства. Але говорити про справи знову забув.